Երբ մտանք բակ, սլացիկ հայացքով արագաշարժ կինը հավաբնից առավոտյան ձվերներ հավաքում։ Տնամերձը խնամված էր, երևում է նոր ջուր տված։ Բակնավլած էր ու թարմությամբ էր շնչում։ Կարմիր կակաչներն էլ ներդաշնակեին բակի մակրությանն ու թարմությանը։ Երբ է հասցրել մտածեցի, ինչ տիկին Լենան անակնկալի եկած անսպասելի հյուրերից մեզ ուղեկցող համագյուղացուներ նախատում։ Մի բերան ասեիք, որ գալիս եք։ Արագ հանում է գլխաշորը, փոխվում ու նստում պատրաստ սպասելով հարցերիս։ Լենա Արտեմի Հարությունյան ծնվել է եմ Բադարագյուղում աշխատանքի բերումով տեղափոխվել Խնձրիստան որպես դաստիարակչուհի, հետագայում որպես վարիչ 15 տարի նույն մանկապարտեզում։ Որից հետո վարչակազմի կողմից իստեղափոխալ գյուղապետարան այն ժամանակ գյուղսովետի քարտուղար Երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, գյուղխորհրդի քարտուղար էր։ Ստորագրահավաքներ, Արցախյան շարժում, պատերազմ հեշտ չի եղել, վերհիշում է, որպես կանոն գյուղի նախագահները երիտասարդ տղամարդիկ էին, որ հաջող գյուղում չէին լինում։ Եղել է եւ այնպես, որ նրանց պարտականություններն էլ իր վրա է վերցրել երբ արդեն Շուշիից խփում էին Շուշիի Շուշիից Աղդամից մեր քաղաքի եւ շրջանների վրա նորագյուղը, Խրամորթը, Խնաբադը, Ասկերանը, լրիվ երևի մին 5000 հոգի տեղափոխված են լալ Խնձրիստան գյուղը։ Այդ ժամանակ ես այդ տանդերները, որոնք ստեղ չնել էր, լրիվ բացելիս մնալ այդ տան ունեցվածքը գրանցելիս, որից հետո տեղավորելիս, այդքան բնակչությանը ես եմ տեղավորա գյուղում։ Համարյա օրվա մեջ 14-15 ժամ աշխատել եմ այդ ժամանակա ընթացքում։ Ատրանից բացի գյուղում ակումբի գրադարանի աշխատողի գյուղերից հավաքելիս քլալ ուտելիքներ եւ օրը մեջ երկու օրը մեկ ուղարկելիս քարագլուխ մեր ոստում կանգնած տղաների համար։ Որթու Ժիրայրի անունը տալուց հուզվում է լռում երկար։ Այդ դեպքից հետո կյանքս երկու մասի է բաժանվել, ասում է, երկրորդ մասում սպասումն է։ Ամեն անգամ հետը զրուցելիս ասում եմ, իմ ու քո հանդիպումը մեկ օրով էլ մտեցավ։ Դե ինչ ասիմ, արդեն հաշվում որ կյանքս դղել կաղնալա։ Միջև հիմա չի կարողան հաշտվել եւ տանել այդ ցանր կորստը։ Հյուրտուն վրսատ քանդվում է, դեղ վերջանում է, վերջա դիրած մեր կյանքին։ Իմ խոսն հետ ես մռած մռալում։ Տարբերությունն այն է, որ ես ես լուսավոր աշխարհում մռած։ Ինքն է հողեն տակն։ Մտերիմները հասկանում էին, որ թե կորույս մորը միայն աշխատանք կարող է օգնել հաղթահարելու հոգեկան ծանր ապրումները։ Նրանց առաջարկով էլ Լենա Հարությունյանը սկսում է աշխատել Հիլիսի միջնակարգ դպրոցում որպես դասվար։ Այնտեղից էլ թոշակի է անցնում, հիմա տանն է։ Ինչով է զբաղվում, հարցին կարճ է պատասխանում։ Գյուղը մի բան գտնվում է։ 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի մասին շատ է մտածում։ Զուգահեռներ անցկացնում վերջին 30 տարվա մեջ Արցախին պատուհասած պատերազմների միջև։ Համեմատում ժամանակաշրջանները, մարդկանց հոգեբանությունը։ Ես ոզիմչում տարբերություն դինիմ առաջին պատերազմը կամ ապրիլյան կամ 44 օրյա պատերազմը պատերազմը։ Այդ պատերազմի արհավիրքները մոր ժողովուրդն տեսալ, մոր ժողովուրդն է տակարալների, բայց դե այն բխտեն տղաների դեվիզը այն այլ է, որ պիտի ճշնամուն այնքան քշիկ, որ ոչ մին արգի ձայնը մոր ժողովուրդը չլսին։ Եվ դի դե էլերալը։ Դե հայրենիքին հետ ամենաթանկը կյանքնա զոհումը զոհալը։ Միայն թե մնացածները լավ ապրին։ Հիմա իր իրավիճակից բան չեմ հասկանում, ասում է Տիկին Լենան։ Իներցիայով ապրում ենք այս անորոշության մեջ եւ լավն ենք մտածում եւ վատը։ Վերջը դեռ չի երևում, բայց դե մեր նվիրյալները ստի չն օզալ, ստրահետի չն իրանց կյանքը տվալ, շարունակում է խոսակցությունը։ Իլյան նվիրյալներին որ ստղած քարագոլող իլալա տրանսպորտ չիլան վրնավ ինքինելիս իլան ոտով ճանապարհն ընկա դե ես վերը պատմին վերը թողեմ տիկին լենայի պատմությունները հիշողություններից ցավից ու հույսից հյուսված երկար շարունակվում են խառնվում խնդրիստանի արևոտ օրվան իր կարմիր կակաչներին ու վերածվում հավատի հավատի որ արցախում անկախ ամեն ինչից լավ է լինելու եւ այս նույն բակում մեզ կամ մեկ ուրիշ ծրագրողի հետ այս օրերի մասին խոսելու են որպես անցած գնացած դառը հիշողություններ էր Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։